Eric Dogo n'amahinga bw'ivyuma ndabahaye mwaramutse bakunze ibiganiro bya radio isanganiro ikaze nirwanye murano makuru y'ikirundi yo kuri no 12 ruhoma 2022 ngiyo nkuru nkuru ziyagize mu kuri minota kuwa cumi na kabiri ruhumuka umwaka utashe amakunga ahimbaza umunsi wahariwe abana bakoreshejwe mu ntambara naho ibyo bikorwa byo gukoresha abana mu ngwano bitakihari mu burundi abarundi bakwiye kuguma barikanuye muraza kumva uko abivuga jacques nshimirimana umwe mu baharanira agateka k'umwana mu burundi nayo mu ntara ya cankuzo tuza kubabwira ibijyanye n'imiryango y'abatwa igirenga mirongo irindwi ibaye mu ihegitari imwe gusa ibyo rero ngo bigatuma baba mu buzima butoroshe mudende Raymond araza kubidushikira ko sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri uno wa gatandatu nka konapesi purusi kodipe forikoni efu eh, yatunganije iyo myerekano. atera akamo ibindi bihugu byaba bigifatiye ibihano uburundi guhambya ubumwe bwa buraya kurikira hamza vena burikukiye avuga ku izina ry'ayo mashyirahamwe ku rwego rw'igihugu mu gucafuza igihugu cyabibarutse gushika naho amakungu agomba kuduharira ivomo abari nabo bajyanye n'abahururu mu kudufatira ibihano bitagira ifatiro naho twari muri izo ngorane nticyabujije ko muri rusama umwaka wa mirongo ibiri abarundi twitaba amatora yaduhaye inzego nshasha kuva kuri se barundi eka n'izindi nzego zimufasha kurongora igihugu umwaka urenga rero urarangiye leta n'izi nzego bari ku kivi barayamaze ngo ikinyuma kimara umunsi ntikimara umwaka amakungu yagiye arabona buke buke ko abarundi twabaye ba ziri ubusa arico gituma uyu munsi ibintu uko birasubira mu buryo haba mu gihugu hagati haba mu migenderanire y'uburundi n'ayandi makungu twagomba tuborero kano karyo basaba ko n'umunyagihugu muto mutoyi hatorera akoyoko jean Pierre misago bari ko banyereka ko inkuru itaraboneka turayigaruka ko mu kanya isase isanganiro inama isumba ingimba Mumakuru makuru ajyanye n'agateka k'abana naho ibikorwa byo gukoresha abana mu ntambara bitacibonekeza mu burundi abarundi bakwiye kuguma barikanuye kuko hakivugwa indwano mu karere jacques nshimirimana umwe mu baharanira agateka k'abana mu burundi mu gihe kuri uyu wa cumi na kabiri ruhuhuma amakungu umunsi mpuzamakungu wahariwe abana bakoreshwa mu ntambara yibutsa ko abana ibihumbi bitatu bahoze bagwana aribo basubijwe mu buzima busanzwe igihe hategwa ko umukono ku masezerano yo guhagarika indwano mu burundi kurikira jean keshimira imana kuri mikoro ya sheyira irambona iryo jambo ry'abana bakoreshwa mu by'intambara rikoreshwa mu gihe igihugu kiba kiri eh, mu ntambara aho iwacu mu burundi igihugu kiratekanye turi mu mahoro umutekano uri hose nta bihe by'intambara igihugu kiba kirimo bisigura yuko eh, iryo jambo atakibanza riba rifise nta kibazo cy'abana bakoreshwa mu bihe by'intambara dufise uyu munsi ngaha mu burundi ariko ni ikibazo tuzi twigeze kugira eh, mu myaka yahera imbere y'uko hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta n'imihari yayigwanye hariho abana benshi bakoreshejwe mu by'intambara Eh, abashoboye gusubizwa mu buzima busanzwe ibiharuro byerekana yuko bagera hafi ku bihumbi bitatu n'amajana na mirongo ibiri n'umwe muri abo rero bamwe byarakunze yuko ubuzima bugenda neza abandi nabo ntabyo tuzi gushika uyu munsi ariko icyo tuzi ni uko abashika amajana indwi basubijwe mu ishuri uyu munsi rero twebwe twavuga yuko eh, turi mu bihe Eh, twishima cyane kuko icyo kibazo ntakiri mu burundi ariko kandi ntitwosya bwose kuko tuba twegereye igihugu gikomeye cyane igihugu eh, giharanira demokarasi ya kongo eh, mu maraporo atandukanye cyane cyane raporo y'ishyirahamwe oyite ishyirahamwe mpuzamakungu oyite yerekana yuko icya gatatu cy'abana bakoreshwa mu ntambara rezamfa bo ku isi yose kiri muri icyo gihugu kibanyi twegeranye bisigura yuko uwo muco biba byoroshye cyane yuko ushobora gutandukira igihugu cyacu cyangwa imbere ugasanga hari n'abana b'abarundi bahamagawe muri icyo gihugu kiba kirimo abo bana bagwana benshi rero ari nacyo gituma eh, dutegerezwa kuguma turikanuye jacques shimirimana akaba ari umwe mu baharanira agateka k'abana mu burundi ntunzwe n'imana adrien yahora arongoye komine nyabihanga intara ya mwaro yaraye mu mabanga yiwe yo kurongora iyo komine nk'uko ikete ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ryo kuwa cumi na rimwe ukwezi kwa kabiri bibiri na mirongo irindwi na kabiri rivyerekana we yahoze arongoye komine ya nyabihanga yagirizwa guta ubwizigirwa ku barongoye n’inyifata itabereye indongozi yagirizwa kandi konona no gusesagura ubutunzi bwa komine nyabihanga tugaruke ku nkuru ijyanye n'imyerekano banyeretse ko n'ubu itaraboneka mu bijyanye n'indero abayobozi b'indero mu ntara no mu makomine bakaba baba mirongo itanu na batanu ku ijana bemeza ko indinganizo y'inyigisho nshingiro mu burundi itisunze bihagije imigwi y'abana babangamirwa biri mu cegeranyo suzuma c'indinganizo y'inyigisho nshingiro mu Burundi mu kirengo kiva mu mwaka wa 2013 gushika mu mwaka wa 2019 ico cegeranyo kandi kikerekana ico cegeranyo kirerekana ivy'abo bayobozi babona vyohinyanyurwa nk'inyubako n'inyigisho ku barimu zijanye n'ingene bashobora gukurikirana abana bari muri uwo muce ibiri muri ico cegeranyo tubisomerwa na Jean Dodieu Irakotse abayobozi b'indero mu ntara no mu makomine baba ba 55 kwijana bemeza ko indinganizo y'inyigisho nshingiro mu Burundi itisunze bihagije umuce w'abana babangamirwa nkuko biri muri ico cegeranyo kubgabo inyubako zubatswe mu ntumbero y'iyo ndinganizo zisunga buhoro imice y'abantu babangamirwa nk'abigeme n'abagendana ubumuga nta ngingo zikwiye zafashwe zijanye n'iyo ndinganizo ukwiga ku buntu ukagaburira abana ku ishure zofasha kugira gushikira inyigisho bibe ku rugero rungana kandi kwintererano yayo mu gukuraho ubusumbasumbane mu bumenyi mu bigishwa itaboneka ku rundi ruhande abayobozi b'indero mu ntara no mu makomine babona kwiyondinganizo yisunze bikwiriye abana babangamirwa bakemeza ko ingingo zikwiriye bijyana zituma gushikira inyigisho biba ku rugero rungana zatangujwe nko kwigwa ku buntu kugaburira abana ku mashure basigura kandi kwiyondinganiza imfashanyigisho ifasha mu kunganisha urugero rw'ubumenyi bw'abanyeshuri kandi ko inyubako zubatswe muri iyo ndinganizo zisunga cyane abantu babangamigwa nk'abigeme n'abagendana ubumuga nk'uko icyo cyegeranyo kibandanya kibivuga kugira imice ibangamigwa ifatigwe ko bishimishije abayobozi b'indero mu ntara no mu makomine babona ko bikuru bikuru byohinyanyugwa ari kubaka kwigina ko Burundi bwakuwe ko ibihano abanyagihugu bo muri iyo ntara rero basaba ko n'umunyagihugu mutoyi iyo hatorera koyo ko n'inkuru ya jean Pierre Misaka ku bwa pasiteri shadarake ndayisenga arongoye ishyirahamwe gorogota aho umukiza mu burundi yavuze mu kibanza cy'abanyagihugu bo mu rumonge no ku bw'amashyirahamwe ataharanira ibyicaro bya politike mu rumonge amakungu yagiye arabona ko uburundi bwafatiwe ibihano ku karenganyo abo gushimira ubwa mbere akaba ari leta zunze ubumwe bwa amerika n'ubumwe bwa burayi bumaze gufuta ivyo bihano turashimye ingingo y'igihugu ca leta zunze ubumwe Amerika yo kudukura ko ibihano bari badufatiye ku karenganyo tugashimira kandi umuryango w'ibihugu bya buraya ku ngingo nziza nabo nyene baraye bafashe mu gushikiriza sebarundi igitabo gifuta ingingo z'agahotoro bari badufatiye kubwiwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'ibihano ku burundi byo bifuta turasabye n'ibindi bihugu byoba bikiri muri iyo nzira y'ibihano ko bofatira kuri ako karorero keza ariko abarundi basabwa kuja hamwe mu gufasha inzego z'igihugu kubungabunga amahoro n'umutekano kwitaho ibikorwa by'iterambere haba mu kuja hamwe mu makoperative haba mu kuja hamwe mu mashirahamwe yo kwiteza imbere gusonera amategeko n'inzego z'igihugu kugira ngo ejo haza harushirizeho kuba heza nk'uko pasiteri shadaraka ndayisenga bandanya bivuga bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya rumonge bari bitavye urwo rugendo bizigiye ko uburundi bugiye gusubira kuronka imfashanyo y'amafaranga Izotuma tuma n'ibikorwa bimwe bimwe byari byarahagaze bishobora gukorwa bagasaba ko n'umunyagihugu wo hasi yoshikirwa amabarabara yatakogwa bivanye n'uburyo butaboneka neza agiye gukogwa abene gihugu bafise ubukene butandukanye urugwaruka rutagira akazi bazosha basubira kuronka akazi eh, bivuye kuri ayo mafaranga azobaje nuko ayo mafaranga atohera hejuru iyo mfashanyo yomanuka ikamanuka igashikira no ku mwenegihugu wo hasi eh, iyo ikaza umunyagihugu mutonyi nawe nyene akaronka urwo rugendo rwari rugwiriyemo indirimbo zinina hazimana iba rero ku buringanire butarenga ihegitari imwe gusa kiretse ukubura aho barima abatwa bo kuri uwo mutumba bavuga ko bafite n'izindi ngorane nko kubura uburaro bwiza imbuto ibifungurwa n'ibindi umukuru w'umutumba gatungugwe asaba abamukurira mu ntwaro kuronsa imfashanyo mu miryango y'abatwa nawe musitanteri wa komine cankuzo we ava ko iyo habonetse imfashanyo abo batwa bazironswa ariko akanegura ingeso mbi yabo yo kugurisha ibyo bafashishijwe Raymond Mudende n'imiryango mirongo irindwi n'indwi y'abatwa iba ku ihegitari imwe gusa aho ni guhacimbira inyarurambi umutumba agatungugwe nko ku birometero umunani uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ku ibarabara rija muri komine ya Gisagara na Mishiha abatwa bo kuri uwo mutumba bavuga ko babayeho mu bukene ngo guko batagira aho barima utuzu babamwo natwo tumwe twubakishijwe ibihunda utundi ivyatsi hamwe n'ivyondo ngo gutyo rero muri kino gihe c'imvura abo batwa ngo baguma bavigwa umukuru w'umutumba waho igatungugwe aremeza ubukene kene bw'abatwa ngo nta kindi kibatunze atari ugucura no kubumba inkono kandi imiryango yabo itera yaguka kuko ngo hari n'abafise abana bari hagati y'indwi n'umunani kubwiwe akabona ko abamukurira mu ntwaro bari bakwiye gufasha iyo miryango y'abatwa mu kuyironsa amatongo n'imbuto kugira ngo ntibasubire kubaho ku munsi ku munsi shantare irakoze mutantare wa komine cankuzo wayemeza ko iyo imfashanyo ibonetse abo batwa bayironswa cyo kimwe n'abandi bantu nikora akagaya ariko inyifato mbi yabo batwawe ku mutumba wa gatungugwe yo kugurisha imfashanyo nk'amabati ibitungwa n'ibindi mu mucankuzo reyimo mudende radiyo isanganiro urakoze reyimo mudende ni kuri iyo nkuru yaduce turangiriza ko hano makuru twari twabateguriye ndashimiye abayateze abiri